Eh, Asi zen, uh, biziki simpliki, aurrentzat uh, bibliografi bat argitaratu dugu, eta liburu batzu erakusi ditugu, eta bon, baloratzeko antolatu ditugu alien animazioak. Idakurketak, txontzongiloak, uh, ikusgarriak aurrentzat eta pixkanaka pixkanaka handitu dugu uh, ekimen hori eta bizkanaka pixkanaka pixkanaka uh, eh, elduentzat, nerabeentzat, uh, uh, profesionalentzat da orain eta proposatu ditugu ere uh, konzertuak, main eta gauza gero eta gehiago.